Šeh Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala, u uvodu svoje poslanice, brošure, Thalathetu usul, ili el usulu thelafe, <clears throat> tri temeljne načela, govorio je o bitnim stvarima za svakog muslimana i muslimanku. Pitanjima koja moraju poznavati svaki musliman i muslimanka, naprotiv bez toga ne mogu se smatrati muslimanima. Pa je u tom svom uvodu u tri temeljna načela govorio o šarijatskom znanju, neophodnom šarijatskom znanju kojeg moraju posjedovati svaki musliman i muslimanka, a to je da poznaju svoga gospodara, svoga poslanika i svoju vjeru islam. Zatim da rade po tome, zatim da pozivaju spoznaj Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wa salam i vjere islama s kojom je Allah subhanahu wa ta'ala jedino zadovoljan i da budu strpljivi na svemu tome. Zatim, da u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog slijede samo Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa wasalame, da slušaju njega, da se pokoravaju njemu, njegovim naredbama, njegovim zabranama, kao što je rekao, komu bude poslušan ući će u džennet, a komu bude neposlušan, nepokoran, taj neće ni ući u džennet. Zatim napomenuo je da svaki musliman i muslimanka to moraju znati i moraju to imati pri sebi, odnosno moraju tako raditi, a to je da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, da obožavaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala svim vidovima ibadeta i da ništa od ibadeta, to jest onoga što Allah subhanahu wa ta'ala voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela, postupaka radnji, javnih ili tajnih, ništa od toga ne smiju uputiti nekome drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan time. Pa makar taj drugi kome bi možda neko i uputio ibadet, nešto od ibadeta bio poslanik ili bio najodabrani melek. Allah subhanahu wa ta'ala time nije zadovoljan i Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio sve nas radi njega Đelle Đelalo. Stvorio je sve nas da obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala i sve drugo što je stvorio mimo nas, podčinio je nama da se time potpomognemo u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Zatim je autor Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala spomenuo da onaj koji slijedi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i obožava samo Allaha Đelle Đelaluhu ne smije prijateljevati, ne smije osjećati naklonost, ljubav prema neprijateljima Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahovog poslanika, prema neprijateljima Allahove vjere, prema onima koje ne interesuje Allahova subhanahu wa ta'ala vjera, prema onima koji mrze Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika i njegovu vjeru, islam. Vjernik koji iskreno vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala, taj ibad, ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala čini onako kako je činio Allahu poslanika alaihi salatu wasalam i vjeruje u posljednji dan, ahirat, sudnji dan, ponovno proživljenje, izlazak pred Allaha subhanahu wa ta'ala silnog i uzvišenog, vjernik takav ne smije prijateljavati sa nevjernicima, ne smije osjećati ljubav, naklonost prema njima. I autor Mohamed ibn Abdil Wahab, rahimahullahu ta'ala, sve ove spomenute stvari, sva ova spomenuta pitanja koja moraju poznavati svaki musliman i muslimanka, kako moraju se podučiti ovim pitanjima, za sve ova pitanja on je došao sa odgovorima iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige ili sunneta Allahovog poslanika Mohameda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, da se podučimo tim dokazima, da upoznamo te dokaze makar jedan put u svome životu, da ih pročitamo, da budemo ubjeđeni u njih i da nakon toga nosimo to ubjeđenje jeli, o svim spomenutim pitanjima. Nakon toga Muhammed ibn Abdel Wahab rahimahullahu ta'ala govorio je o hanefijetu, jedinoj ispravnoj vjeri, vjeri Ibrahima alaihi vala nebina salatu wasalam, dakle tom čistom obožavanju samo Allaha subhanahu wa ta'ala okretanju od svih lažnih božanstava koja su od davnina pozivala čovjeka da se klanja njima, okretanje od svih tih lažnih božanstava ka jednom jedinom istinskom Bogu dostojnom, dostojnom obožavanju koji je dostan obožavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. To je ta jedina ispravna vjera s kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, koju je ispoljavao Ibrahim alihi wa nebina salatu wa salam i svi vjerovjesnici nakon njega i svakako prije njega, pa je Allah subhanahu wa ta'ala propisao svima nama da slijedimo takvu vjeru da obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. I zatim autor pred kraj tog svog uvoda spomenuo je najbitnija pitanja koja je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i najbitnija pitanja koja je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio u svojoj knjizi, a to je dakle najbitnije, najznačajnije pitanje uh, i najznačajnija naredba koju je naredio Allah subhanahu wa ta'ala to je dakle obožavanje samo njega subhanahu wa ta'ala a najznačajnije što je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi jeste širk smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim obožavanje nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala to je Allah subhanahu wa ta'ala najstrožije zabranio u svojoj knjizi i to je prva zabrana u Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi po redoslijedu kuranskih sura i kuranskih ajeta. S tom konstatacijom autor Mohamed ibn Abdel Vahab rahimahullahu ta'ala završio je svoj uvod. A mi smo rekli da je autor ovu brošuru podijelio na uvod, glavni dio i završetak. Nakon uvoda autor Mohamed ibn Abdel Vahab rahimahullahu ta'ala odpočinje sa tim glavnim dijelom, odnosno sa obrađivanjem, spominjanjem temelja ova tri temelja koja moraju poznavati svaki musliman i muslimanka. Pa kaže šejh rahimahullahu ta'ala فَإِذَا قِيلَ لَكْ Ako ti bude rečeno, ako budeš upitan, ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها koja su to tri temelja koja treba poznavati svaki čovjek, svaki insan, bio muškarac ili žena, slobodan ili rob, mali ili veliki, mlad čovjek ili stari čovjek, koja su to tri pitanja koja mora poznavati svaki insan? Fakul, reci, marifetul abdi rabbehu, wa dinahu, wa nabijahu Muhammeden sallallahu alihi wa alihi wa sallame. Ti reci, ti odgovori, da čovjek spozna svoga gospodara, svoju vjeru i svoga vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallame. Ovo su ti temelji po kojima je ova brošura, ova poslanica i dobila naziv. El usulu thalafe, tri temelja, tri temeljna načela. Zašto se naziva temeljima zato što se cijela vjera temelji na ovome. Zato što se čovjekov ispravan dunjaluk, odnosno vjera na dunjaluku, temelji na ovim pitanjima. I zato što se čovjekov ahiret, sutra drugi, drugi svijet, temelji na odgovorima na ova tri pitanja. Pa je prvi temelj da čovjek spozna svoga gospodara. Da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je stvorio sve. Taj koji održava svim sve stvoreno, taj koji upravlja svim stvorenim, taj koji pruža svoje blagodati, brojne blagodati svim svojim stvorenjima i zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kao takav dostojan je da se jedini samo on obožava. Drugi temelj da čovjek, insan, spozna vjeru islam, s kojom je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi salame. Šta sveta vjera Islam obuhvata od akaida, od ubjeđenja i ahkama propisa. Zatim, treći temelj kojeg treba svaki insan da poznaje jeste spoznaja vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa salame. Da je on poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala svim ljudima svim ljudima da je došao sa uputom i istinskom ispravnom vjerom, da je došao sa pozivom u iman i dobra djela. Ovo su upravo ta tri temelja, ta tri pitanja koja će svaki od nas, bio muškarac ili žena, bio vjernik, nevjernik ili munafik, biti upitan u svome kaboru. I to je ta kaburska fitna, kabursko iskušenje. <coughs> kada se mejit mrtvac spusti u kabor doći će mu dva meleka pa će ga uspraviti u sjedeći položaj i upitati ga mene robbuk ko je tvoj gospodar pa će vjernik odgovoriti rabbi Allah moj gospodar jeste Allah pa će ga upitati upitati vjernika ova dva meleka ma dinuk koja je tvoja vjera ili šta je bila tvoja vjera pa će odgovoriti dini al-islam moja vjera je islam upitaće ga ma hada rajul alladhi bu'itha fikum ko je ovaj čovjek koji vam je bio poslan pa će reći taj vjernik čovjek koji je bio vjero, koji je vjerovao na dunjalu koji je bio ubijeđen u svoju vjeru reći će huwa rasulullah to je Allahov poslanik pa će ga upitati Voma Judrik, kako si to znao, kako si saznao da je tvoj gospodar Allah, da je tvoja vjera Islam, da je Muhammed alihi salatu wasalam Allahu poslanik i Allahu rob, pa će reći Qara'tu kitab Allah, fa amentu bihi wa saddaqtu. Čitao sam Allahovu knjigu, vjerovao sam mu sve što se nalazi u Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi, sve sam to prihvatio. Pa će doći glasnik sa nebesa, čuće se glas sa nebesa da je ovaj vjernik, da je ovaj rob odgovorio na pitanja kako treba. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji će na ova pitanja odgovoriti čvrsto, postojano, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje da će vjernici odgovarati na ta pitanja. Doći će potvrda da je ovaj rob odgovorio na pitanja kako treba, pa će se narediti da se proširi njegov kabor, da mu se otvori vidik do dženneta, da mu se pokaže džennet, pa će iz dženneta doći mu miris, lijep miris. Otvorit mu se džennet onoliko koliko on može pogledom da dosegne. Vidjet će svoje mjesto u džennetu, pa će reći gospodaru, požuri da nastupi sudnji dan. Dok kada budu ova dva meleka pitali nevjernika i munafika, upitaće ga ko je tvoj gospodar, a on će reći ha, ha, la edri, ne znam. Pa će ga upitati ma dinuk, pa će reći odgovarajući ha, ha, la edri, ne znam upitaće ga ko je ovaj čovjek koji vam je bio poslan, reći će ha ha la edri, pa će doći glasnik sa nebesa, čuće se glas sa nebesa, da je taj lažac, da nije znao, pa će mu se otvoriti, pokazat će mu se džehennem i doće mu odjeća iz džehennema. Vidjet će svoje mjesto u džehennemu, zapahnut će ga žestina, vrućina, džehennemska, njegov kabur će se stjesniti toliko da će mu rebra preći sa jedne strane na drugu. To su ta tri pitanja koja će biti postavljena u kaburu svima nama, i muškarcima, i ženama, i vjernicima, i nevjernicima, i munaficima. Autor Mohamed ibn Abdel Vahab, rahimehullahu ta'ala, nakon što je spomenuo ova tri pitanja ukratko općenito, nakon tog općenitog spomena nastavlja šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullahu ta'ala da obrađuje temelj po temelj detaljno s dokazima i koristi također metodu pitanja i odgovora. Pa kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullahu ta'ala pojašnjavajući prvi temelj kojeg mora poznavati svaki insan, svaki muškarac i žena, svaka žena. Pa kaže, fejda kile leke mene rabbuk. Ako ti bude rečeno, ako budeš upitan, ko je tvoj gospodar? Ako budeš upitan na dunjalku, ko je tvoj gospodar? Ili budeš upitan u kaboru od strane dvojice meleka, munkira i nekira, ko je tvoj gospodar? Ti reci, فقل ربي الله الذي رباني ti reci moj gospodar je Allah onaj koji me je stvorio i koji me je odgajao svojim brojnim blagodatima wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi i koji je odgajao sve svjetove koji je stvorio sve svjetove sve što postoji i njih stvorio i prepustio da vode brigu sami sebi već je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji ih je odgajao brojnim svojim blagodatima. Sve ono što stvorenja uživaju od blagodati, sve jedna ta blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od koga drugog kao što kaže Jalla Jalaluhu وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ I nema nijedne blagodati koju vi uživate, a da ona nije od Allaha. Bilo je dovoljno da se kaže وَمَا بِكُم نِعْمَةً فَمِنَ اللَّهِ Ali Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje sa min وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ I zasigurno vi ne uživate ni jednu blagodat, a da ta blagodat nije od Allaha subhanahu wa ta'ala kako stoji u suri An-Nahl. <clears throat> Dalje, autor Rahimehullahu Teala nastavlja pa kaže, odgovori, Dakle, moj gospodar je Allah onaj koji me stvorio i koji me je odgajao svojim blagodatima i koji je stvorio i odgajao sva svjetove, sva stvorenja svojim blagodatima. Lahu je ma'budi, lejse li ma'budun siva. <clears throat> I on je moj Bog, kojeg sam ja obožavao i pored njega ja drugog Boga nemam. Pored Allaha subhanahu wa ta'ala mi drugog Boga nemamo. Mi nikoga drugog osim Allaha subhanahu wa ta'ala ne obožavamo. Dokaz tome jesu riječi Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sva zahvala pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Gospodaru svih svjetova. Onaj koji je stvorio sve svjetove. Autor dalje kaže wa kullu ma si wallahi alamun. Sve mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su stvorenja svjetovi. Wa ana wahidun min zalika alalam. Ja sam taj jedan od tih svjetova, jedan od tih stvorenja. Sve mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su stvorenja, oni koji su stvoreni, koji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. To su svjetovi i mi smo jedni od tih stvorenja nebesa, zemlja, ono što je na njima, sve što je mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su stvorenja, svjetovi. Pogledajte kako se nazivaju na arapskom jeziku al-alam, znak, svijet na arapskom jeziku. Za svijet na arapskom jeziku kaže se al-alam. Za stvorenje na, na arapskom jeziku stvorenja kaže se al-alam ili množini alamun. A također ova riječ na arapskom jesku ima značenje znaka, to je svi svjetovi. Sva stvorenja ukazuju na svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Na onoga koji ih je stvorio, koji ih održava i obskrbljava. Fa idha qila laka bima arefte rabbek, ako budeš, ako budeš upitan, Po čemu si ispoznao svoga gospodara? Kako si ispoznao svoga gospodara? Na koji način si ispoznao svoga gospodara? Fakul, reci, spoznao sam ga bi ajatihi wa mahlukatihi. Putem njegovih ajeta, putem njegovih dokaza i putem njegovih stvorenja. Onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala dao od svojih dokaza, bilo dokaza u kosmosu, bilo dokaza u svojim objavljenim knjigama. Pa od tih dokaza, kako kaže ومن آياتي kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر od tih dokaza jeste noć i dan a i autor Rahimehullahu ta'ala uzima iz Kur'ana dakle ove riječi i on sam u svojoj brošuri kaže od, a od Allahovi subhanahu ta'ala dokaza jesu noć i dan, jesu sunce i mjesec. Od njegovih stvorenja, od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, dakle ovdje autor samo spomnje primjere, ne želi isti grok, sve obuhvatnost da sve spomene, ve samo spomnje primjere, a od njegovih stvorenja jesu sedam nebesa i sedam zemalja, ono što je na njima i ono što je između njih. Allah subhanahu wa ta'ala također kaže u svojoj knjizi وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Od njegovih dokaza, njegovih ajeta jeste stvaranje nebesa i zemlje. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُقِنِينَ A na zemlji ili u zemlji su dokazi za one koji su ubijeđeni. وَجَعَلْنَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِدُونَ Mi smo njima učinili nebesa zaštitnim svodom, ali se oni od naših ajeta okreću. Pa autor ove svoje riječi kao što je od samog početka nastojao da sve svoje riječi dokaže riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, da za sve ono što kaže dođe s dokazom iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige ili sunneta Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam pa kaže od dalil. Dokaz ovome što sam rekao jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَمِنْ آيَاتِهِ الليل والنهار والشمس والقمر a od Allaha subhanahu wa ta'ala dokaza jesu noć i dan, sunce i mjesec la tesjudu li šemsi wala lil qamari vesjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyahu ta'budun ne padajte na seždu suncu, niti mjesecu, već padajte na srždu Allahu onome koji ih je stvorio, ako samo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavate. Također, kaže autor dokaz rečenom jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala inna rabbekum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayyam doista vaš gospodar jeste Allah onaj koji je stvorio nebesa i zemlju za šest dana thumme stava ala l'arš koji je nakon toga, nakon što je stvorio nebesa i zemlju uzdigao se iznad arša يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين On je dao da noć prekriva dan i da dolaze jedno iza drugog i sunce je stvorio i mjesec je stvorio i zvijezda je stvorio i sve to potčinio je svojoj naredbi, a zar Allahu subhanahu wa ta'ala ne pripada stvaranje i ne pripada naredba, neka je uzvišen Allah onaj koji je gospodar svih svjetova. Onaj koji je gospodar svih ovih svjetova, njemu pripada kao što ih je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala, njemu također pripada i naredba da im Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Dakle, čovjek će spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala na ovakav način, razmatrajući Allaha subhanahu wa ta'ala dokaze oko sebe, promatrajući Allaha subhanahu wa ta'ala stvorenja. I također drugi način, putem kojeg će spoznati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala jeste al-vahija, jeste objava koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svome poslaniku. Pa Allaha subhanahu wa ta'ala putem te objave spoznajemo saznavajući njegova imena, njegova svojstva, sve ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala o sebi rekao u svojoj knjizi, od čega je, dakle, i ajet vama dobro poznat, huvallahu alladhi la ilaha illa hu الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يا الله سبحانه وتعالى govori i بروينا brojna svoja imena i زاتم اوتر محمد بن Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kaže: "Wa Rabb, a gospodar, <clears throat> onaj i onaj koji održava, koji odgaja, pruža svoje blagodati, huval ma'bud, jeste onaj koji se obožava, onaj koji stvara, vlada, održava, upravlja time, obskrbljuje sve to, on jedini zaslužuje da se i obožava. Dokaz tome, kaže autor, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون O ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala poziva sve ljude. Zašto? Zato što svi ljudi treba da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i one prije vas da biste bili bogobojazni, da biste se grijeha čuvali, da biste se sačuvali Allahove kazne. Obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i koji je stvorio one prije vas i koji alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, koji vam je zemlju učinio prostrtom poput vaše prostirke, was samaa bina'a iznad vas nebesa sazdao. Mu anzala mines sama'i ma'a, a sa nebesa vam spušta kišu. Fa akhraja bihi mines thamarat, rizqan lakum. Pa <clears throat> tu vodu spušta sa nebesa i putem nje daje da izniče svakovrsno bilje u čemu je obskrba za vas. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Zato nemojte Allahu subhanahu wa ta'ala smatrati nikoga drugog ravnim. Nemojte uz Allaha subhanahu wa ta'ala obožavati nikoga drugog. Jer vi to dobro znate. Šta vi to dobro znate? Vi to dobro znate da vas niko drugi nije stvorio do Allah subhanahu wa ta'ala. Vi to dobro znate da vam niko nije učinio ovakvu, ovakvu zemlju prostranom i pogodnom za život na njoj. Niko nije izdigao iznad vas nebesa, drugi do Allah subhanahu wa ta'ala. I niko ne održava ta nebesa da padnu na vas, osim Allah subhanahu wa ta'ala. Ko vam spušta kišu? Ko vam daje kišu? Niko drugi do Allah. Ko vam daje obskrbu? Niko drugi do Allah. Zato nemojte obožavati nikoga drugog. Pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim autor Mohamed ibn Abdul Wahab rahimehullahu ta'ala spominje riječi Ibn Kathira rahimehullahu ta'ala poznatog mufessira koji ima dakle poznati svoj tefsir tefsirul Kur'an il Azim Ibn Kathir rahimehullahu ta'ala nakon ovog ajeta iz sure Al-Baqara 21. 22. ajeta kaže El khaliqu li hadihi l-ašja' huvel mustahiku lil ibade. Onaj koji je stvorio sve ove stvari, onaj koji je dao sve ovo, koji nas je stvorio i zemlju nam učinio pogodnom za kretanje, I za nas uzdigao nebesa, pa nam s njih spušta kišu, putem koje daje da izniče svakvrsno bilje, hrana za nas, obskrba za nas, jedini on koji sve to daje, Allah dželle dželaluhu, dostajan je da se obožava dostojan da se obožava. Niko drugi, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, ne može nam ovo dati, pa niko drugi i ne zaslužuje da se obožava pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah djelle jalalu jedan jedini dostojan je toga. Na ovo, dakle, upućuju kuranske riječi, na ovo ukazuje Allah subhanahu wa ta'ala putem svojih dokaza, putem svojih stvorenja, putem onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i svakako na ovo ukazuje zdrav razum. Zatim nakon toga šejh Mohamed ibn Abdel Wahab rahimahullahu ta'ala spominje koje sve radnje, postupke, riječi Allah subhanahu wa ta'ala voli, odnosno šta se to sve smatra ibadetom, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se čini njemu. Pa kaže, وَأَنَوَاعُ الْعِبَادَةِ أَلَّتِ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا A vrste ibadeta koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio jesu mislul islami, wal imani, wal ihsani, <clears throat> poput islama, poput imana, poput ihsana, odnosno onoga što se podrazumijeva pod islamom, a to je pet poznatih temelja, dva šehadeta, namaz, post, zekat, hađ, vjerovanje u Allaha, vjerovanje u Allahove meleke, vjerovanje u Allahove knjige, u Allahove poslanike, vjerovanje u posljedni dan, vjerovanje u Allahovu odredbu dobra i zla, ihsan, <clears throat> prisutnost u ibadetu, odnosno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, kao da ga vidimo, da smo tako prisutni u svome ibadetu, kao da vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ako ne možemo bar tako, onda da, budemo prisutni u svome ibadetu, svjesni da Allah subhanahu wa ta'ala nas vidi. Od tih ibadeta koje je naredio Allah subhanahu wa ta'ala jeste i dova, jeste i strah, jeste i nada, jeste i oslonac, jeste i žudnja za Allahom subhanahu wa ta'ala, jeste i pribjegavanje Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste i strahopoštovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste i vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala, utočišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste prinošenje kurbana, žrtvi, samo Allahu subhanahu wa ta'ala, zavjetovanje, samo Allahu subhanahu wa ta'ala, wa gajru dhalike min anva'i le ibadeti allati amara Allahu biha, kulluha lillahi ta'ala. I druge vrste ibadeta koje je naredio Allah subhanahu wa ta'ala, sve one, sve te vrste ibadeta čine se samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom sve te vrste ibadeta čine se samo Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas radi toga. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ A nisam stvorio niti džine, niti ljude, osim da samo mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, samo njega obožavaju. Također je rekao, بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Naprotiv, samo Allaha obožavaj, Samo Allaha obožavaj, došlo, došao je spomen prvo Allaha, zatim ibadeta, gdje se želi ukazati na dostojnost, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini dostojan da se obožava i na ograničenost, da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala. Naprotiv, samo Allaha obožava i budi od onih koji su zahvalni. I ja ke nabud, samo tebe obožavamo, pored tebe nikoga drugog. Dokaz, kaže autor Rahimahullahu ta'ala, za spomenute primjere ibadeta, da se oni čine samo Allahu subhanahu wa ta'ala jesu riječi Allaha jalla jalalu i suri al-đin wa anna al-mesajida lillah fala tadu'u ma' Allahi ahada i doista su mesjidi samo Allahovi ili grade se samo radi Allaha odnosno grade se da se ibadet u njima čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala fala tadu'u ma' Allahi ahada zato nemojte dozivati pored Allaha subhanahu wa ta'ala nikoga drugog. Zato nemojte tim ibadetom tražiti pored Allaha subhanahu wa ta'ala nikoga, nikoga drugog. Došlo je neodređeno ahadan u neodričnoj rečenci. Fela ted'u me Allahi ahada i zato nemojte nikoga pored Allaha subhanahu wa ta'ala obožavati. I brojni su ajeti naprotiv cijeli Kur'an govori o ovome. Zatim kaže autor rahimahullahu ta'ala فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ Pa ko bilo šta od ibadeta spomenutih primjera i drugih primjera koje nisu spomenuti, a zna se za njih da su ibadeti, da ih je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i traži da se čine samo njemu, ko bilo šta od toga uputi nekome drugom, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, on je mušrik, mnogobožac, kafir, nevjednik. Zašto? Zato što je taj ibadet uputio nekome drugom. Obožava nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala tim ibadetom, Allah subhanahu wa ta'ala time nije zadovoljan i Allah subhanahu wa ta'ala to neće, to neće oprostiti. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ A doista onaj koji doziva, koji obožava nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala zašto nema dokaza, nije objavljeno, nije dozvoljeno da se obožava neko drugi pored Allaha subhanahu wa ta'ala, doista njegov obračun je kod njegovog gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala i doista nevjernici neće se spasiti. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ I samo Allaha obožavajte i nikoga mu ne smatrajte ravnim. لَاِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kada je ove riječi Allah subhanahu wa ta'ala objavio i rekao svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam vratio se njima svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa alaihi wasalame a da si ti počinio širk da si ti Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga drugog ravnim smatrao la jahbetanna amaluk tvoja djela, tvoja djela bi propala wala la takunanna minal khasirin i zasigurno bi bio od onih koji će propasti na sudnjem danu. Također kaže općenito walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. A su počinili širk ili da počine širk da obožavaju nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa taala smatraju ravnim ili sličnim Allahu subhanahu wa taala doista njihova djela sve ono što su oni uradili bilo bi poništeno bilo bi poništeno. Tako da onaj koji uputi bilo šta od ibadeta nekome drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala on postaje nevjernik, postaje mušrik, mnogobožac i njegova djela bivaju poništena. قولوا قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم